kad māc raizes. Starp raizēm un modrību ir liela atšķirība. Tās ir divas dažādas dinamiskas enerģijas. Raizēs jūs vienmēr esat norūpējies par citiem, salīdzināt sevi ar tiem un vēlaties zināt, vai spēsiet piepildīt viņu gaidas. Taču esot modri, jūs vienkārši vēlaties paveikt labāko no tā, ko spējat – Ir vairākas lietas, ko varat darīt, kad pārņem raizes. Piemēram, ja piedalāties skrejienā, mēģiniet sajust, ka esat vienīgais tā dalībnieks. Pirms atskan starts, nedomājiet par citiem. Domājiet vienīgi par to, ka skriesiet ar savu maksimālo ātrumu. Tad satraukums nespēs rasties. Ja uzstājaties auditorijas priekšā, sajūtiet, ka jūs klausās tikai viens cilvēks – un tas pats ir tikai divgadīgs bērns. Tas ir cilvēcīgs veids, kā pārvarēt raizes. Dievišķs veids ir iztēloties savā priekšā visaugstāko. Ja jūs redzat visaugstāko un jūtat, ka arī jūs esat visaugstākais, tad kā gan viens visaugstākais var baidīties no otra visaugstākā? Pastāv tikai viens visaugstākais – Ja noliecaties visaugstākā priekšā ikvienā cilvēkā auditorijā, jūs kļūstat vienots ar katru un brīvs no bailēm. Uz īsu brīdi var tikt galā ar raizēm, pat vienkārši tās ignorējot, bet ja vēlaties tās uzveikt pilnībā, jums tās jāizgaismo. Ja sākumā spēsiet pārliecināt savu prātu, ka raizes nepastāv, jūs gūsiet īslaicīgu atvieglojumu. Ja pat uz vienu dienu atbrīvosieties no raizēm, tas liecinās, ka esat kaut ko sasniedzis. Tomēr līdz brīdim, kamēr tās neizgaismosiet, nebūs patiesa gandarījuma. Jūs varat izgaismot raizes, apzināti ienesot sevī gaismu, ar lūkšanas un meditācijas palīdzību. Nebūs pārdomu burzmas, nebūs grūtsirdības, Tava dzīve pārtaps rozes skaistumā, rītausmas dziesmā, mīkrēšļa dejā.